Պլանային դիտարկում Արցախա-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը Բենյամին Նեթանյահուին ներկայացրել է Արցախյան կարգավորման ներկայիս վիճակը։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հետ քննարկել է Արցախի հիմնահարցը։ Մոտ ապագայում շուկայում կհայտնվեն Արցախում արտադրված տրանսֆորմատորային յուղեր։ Արցախի Պետական համալսարանում գիտաճանաչողական ընթերցումներ են անցկացվել։ Պորտուգալիան հայտնել է Եվրատեսիլ 2018-ի կարգախոսը եւ մասնակից երկրների ցանկը։ Բելարուսի ֆուտբոլի ազգային թիմը ժամանել է Հայաստան։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն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 Երբ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը միմյանց չեն վստահում, կարգավորման գործընթացը գնալով բարթանում է։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Ըստ նրա, եթե Ռուսաստանի ու Արևմուտքի միջև չլիներ ներկայիս լարված իրավիճակը, ապա նրանք ճնշում կգործադրեին հակամարտության կողմերի վրա ու փողզիջումների արդյունքում հիմնահարցը կլուծվեր։ Սակայն ներկայումս ոչ Ռուսաստանը, ոչ Արևմուտքը նման մտադրություններ չունեն։ Նա նշել է, որ հանդիպումները, բանակցությունները քիչ բան չեն։ Անդրադառնալով սպառազինության գնման համար Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին 100 միլիոն ամերիկյան դոլարի վարկի տրամադրմանը Սերգեյ Մարկեդոնովն ասել է, որ դա ամենևին չի նշանակում, որ տարածաշրջանում հավասարակշռությունը խախտված է եղել, եւ հիմա Մոսկվան փորձում է կարգավորել դա։ Ժնևում հոկտեմբերին տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը դրական քայլ է։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան։ Սակայն այդ ուղությամ քայլերը պետք է շարունակվեն, հարկավոր են լրացուցիչ քայլեր, ասել է Սեկուտան։ Նրա խոսքով այժմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կազմակերպում են երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Շարունակվում է հակամարտության խաղաղ կարգավորման եւ գործընթացն առաջ տանելու աշխատանքը, նշել է նա։ Բացի այդ, դեսպանի խոսքով ԱՄՆ-ն շարունակում է աջակցություն ցուցաբերել երկրների նախագահներին հակամարտության խաղաղ կարգավորման նպատակով։ Դիվանագետը նշել է, որ վերջերս Վաշինգտոնայցի ընթացքում նա հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրու Շեֆերի հետ։ Մենք նրա հետ կարծիքներ ենք փոխանակել, թե ինչ քայլեր է անհրաժեշտ ձեռնարկել գործընթացն առաջ տանելու համար։ ԱՄՆ նոր վարչակազմի իշխանության գալուց հետո կայացվել են որոշումներ, թե ինչ սևով է հարկավոր շարունակել այդ գործընթացը, ասել է նա. Պաշտոնական այցով Իսրայելում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Իսրայելի վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Զրուցակիցների խոսքով խորհրդանշական է, որ այցը տեղի է ունենում երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա հոբելյանական տարում, համոզմունք հայտնելով, որ այն լավ հնարավորություն է անցած ճանապարհը գնահատելու եւ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ նոր քայլեր ձեռնարկելու համար։ Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերը։ Մոտապագայում շուկայում կհայտնվեն տեղական Արցախում արտադրված տրանսֆորմատորային յուղեր։ Բելալալայանի ռեպորտաժը ցանկացած գործ, ցանկացած բար, ցանկացած ընկերություն անցման ուղին սխալներով է ու այնա որ պիտի աշխատես սխալները ուղես կա բարբերակներ, որ մեր սխալը մենք ենք տեսնում, մենք ենք հողում եւ կա որ կողքից հուշում են, սա էլ է մեծ օգնում մեզ։ Ռեփսիտ ընկերությունը ձեթի արտադրության առաջին տարիներին միանգամից գրավեց սպառողին տեղական, այսինքն առավել անարատ լինելու հանգամանքով, սակայն նույն արագությամբ էլ հիասթափեցրեց գնորդին։ Անարատ ու բնական հումքը, ինչպես նաեւ բավականին հարմար գինը բավարար չեղավ անդուր համը ու հոտը չնկատելու համար։ Սա միակ խնդիրն էր, որը շուտապույտ վերացնելու խնդիր ուներ արտադրողը, իսկ գործարանի տնօրեն Նորայր Ստեփանյանի խոսքով դրա համար ոչ միայն ժամանակ, այլ փորձառություն էր պետք, որը գործարարը ստացավ արտասահմանում։ Ու այդպես հերո մոտիկ արտերկրում վերապատրաստվել է հիմնավոր ավանդույթ դարձավ իր համար։ Ես պարտադիր տարվա կտրվածքում մոտորապես 8-ից 10 սեմինարի մասնակցում եմ, կլինի Եվրոպայում, կլինի Ուկրաինայում, կլինի Ռուսաստան։ Ուսայել է հագին օգնել ընկերության զարգացման, տեխնոլոգիական վերամշակումների իր տեղը պահելու։ Այդ սեմինարների ընթացքում ծնվում են նաև համարձակ գաղափարներ, գործարանը պատրաստվում է առաջիկայում արտադրել տրանսֆորմատորային յուղեր տրանսֆորմատորային յուղերի արտադրություն, որը շատ ծեփ կապված է ձեթի արտադրության հետ, մոտիկ են իրար։ Կարտադրենք յուղ տրանսֆորմատորային, որը համապատասխան է լրիվ ստանդարտներին, բայց առայժմ քանի միջի պատրաստ չենք, դեռ տեղ ունենք աճելի միջև դրան հասնելը ու հումքի խնդիր ունի։ Երբ արդեն սրանք կկարգավորվի, կասնենք դրան, Տրանսֆորմատորային յուղերի արտադրությունը առաջիկա նոր ծրագրերի շարքում միակը չի։ Ռեպսիդ ընկերությունը մտադիր է նաև ձեռնամուխ լինել բիոդիզելի արտադրությամբ։ Սրանք առաջիկա ծրագրերն են, իսկ մինչ դրանց իրագործումը ընկերությունը խոսում է այն նորամուծության մասին, որը իրագործման փուլում է ռապսիդզեթի հետ կապված փորձում ենք որպես վառելիք օգտագործենք, որպես դիզելային վառելիք օգտագործենք։ Հիմա մեզ ունենք երկու շարժիչ դիզելային, որոնք հոսանքի բացակայության դեպքում աշխատում են, երկուսն էլ աշխատում ենք ի շնորհիվ ռապսի ձեթի ճիշտ առայժմ մի քիչ թանկ է ինքը նստում ավելի քան դիզվարելիքն է, բայց հետագայում ծավալները մեծանալու դեպքում իսկ ոնա թե արդեն բալանսում կյան կգա։ Եվ ուզում ենք որոշ գյուղատնտեսական տեխնիկաների վրա էլ արդեն փորձարկել։ Կա այսպիսի տեխնոլոգիա, գերմանացիները շատ շուտ բանից են անում, ու իրանց հետ շատ ծեր հարաբերությունների մեջ ենք, նու ինչ թելադրում են, այն էլ անում են։ Պիտի արդյունքի հասնի։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի Պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ խնայողությունների միջազգային օրվան նվիրված Մայրբուհում գիտաճանաչողական ընթերցումներ են անցկացվել։ Միջոցառման ընթացքում համալսարանի ուսանողները սլայդների միջոցով ներկայացրել են, թե ինչպես են դրսևորվում խնայողությունները եվրոպական մի շարք երկրներում։ Բացման խոսքով հանդես է եկել Պետհամասարանի ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչ Նարինե Մելքումյանը, ով իր խոսքում ասել է, որ խնայողությունների միջազգային օրը նշում են աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում։ Նոյեմբերի 2-ից 4-ը Գյումրիում կին արվեստագետների համար կայացել է ԱՄՆ-ից ժամանած արվեստագետ Սյուզի Բաումի նախաձեռնությամբ բարեգործական ծրագրով իրականացվող workshop աշխատարանը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Մասնակիցներին հնարավորություն էր ընձեռվել մասնագիտանալ գրքերի կազմման ու կարման գործում եւ տիրապետել գրական հմտությունների։ Աշխատարանի սեմինարների ընթացքին տեղում հետևել ու աշխատանքների լուսաբանման աջակցել է մեր գործընկերուհի Քնար Բաբայանը, ում անձամբ հրավիրել է Սյուզի Բաումը։ Արդեն երկրորդ տարին է Գյումրիում կազմակերպվում է New Illumination կոչվող workshop-ը։ Կազմակերպիչը եւ նախաձեռնողը ամերիկացի արվեստագետ Սյուզի Բաունն է, ով առաջի անգամ Գյումրիում եղել է 2016-ի մարտին։ Workshop-ի ընթացքում Սյուզին հանդիպում եւ լուսանկարում էր Գյումրիի կին արվեստագետներին։ Այդտեղ էլ իր մոտ միտք առաջացավ հետ վերադառնալ նորից Գյումրի եւ այնտեղի կինարվեստագետներին սովորեցնել այն հմտությունները, ինչը ինքը գիտի։ Աշխատարանի իրագործման նպատակը ոչ միայն գրքի կարման հմտությունների ու փորձի փոխանակումն է, այլ նաև արվեստագետ կանանց համախմբումն ու նրանց խնդիրների լուծմանը նպաստելը։ Նպատակը վորքշոփի ոչ միայն տեխնիկա սովորացնելն է, որը կարող են հետագայում արվեստագետները օգտագործել եւ երարել իրենց արվեստի մեջ, կարող են երկ պատրաստել, վաճառել, դա կարող է նրանց եկամտի աղբյուր լինի։ Կարևոր գաղափարը կին արվեստագետներին համախմբելն է, նրանց հնարավորություն տալ, խրախուսել, Քնար Բաբայանի խոսքով ամերիկացի արվեստագետն առանձնապես հետաքրքրված է հայկական հին ձեռագրերի կարման յուրատիպ տեխնիկայով։ Երբ իմացա, որ Երևանում կա մատենադարան, որտեղ պահվում են շատ հին գրքեր, ձեռքով պատրաստված, թվում էր, թե Հայաստանում ամենայն դեպս կգտնի շատ մասնագետներ, որոնք տիրապետում են այդ հմտություններին, գիրք պատրաստելու, կարելու հմտություններին, բայց մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ իմացա, որ կան ընդամենը մի քանի մասնագետներ, որոնք աշխատում են հենց մատենադարանում։ Վորքշոպը տևեց 4 օր, 4 օրվա ընթացքում Սյուզին սովորեցրեց նրանց պատրաստել երկու տեսակի գիրք, մեկը որ ավելի շատ ճամ ճամփորդական օրագրի նման է եւ երկրորդը ավելի հաստ գիրք է միջուկներով կղպտեական կարելու տեխնիկան է սովորեցնում ինքը երազում է հաջորդ տարվա համար արդեն այնքան գումար հավաքել Ամերիկայում որ կարողանա նաեւ ընտրել մի փոքրիկ խումբ որոնց հետ կգնա եւ մատենադարանի մասնագետները կսովորացնեն նրանց գիրք կարելու հայկական տեխնիկան Աշխատարանի գործունեությանը մեր գործընկերուին հետևել է հիմնականում լուսանկարչական տեսախցիկի օբյեկտիվից, ստեղծելով մասնակիցների ֆոտոդիմանկարներ ու իրադարձային լուսանկարներ, որի ընթացքում էլ Քնար Բաբայանը նպատակադրել է նմանատիպ աշխատարանի կազմակերպում նաև Ստեփանակերտում։ Այսինքն այդ ամբողջ ընթացքը լուսանկարել եւ բացի վորքշոպից նաեւ Սյուզին ամեն անգամ ինտերվյուներ է անում մասնակիցներից որոշների հետ եւ այդ ինտերվյուների ընթացքում արվեստագետներնի պորտրետները պետք է արվեր ու ամբողջությամբ լուսաբանելու այդ ամեն ինչը եւ սենց մտածում ենք նաեւ մի անգամ էլ Սյուզին հայց կազմակերպենք ճանաչողական Արցախ եւ գուցե հերթական իր վորքշոպը կկազմակերպի հենց Ստեփանակերտում Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթին պլանավորում է այցելել Հայաստան եւ Արցախ։ Այսի ընթացքում նա մտադիր է քննարկել Հայաստանի եւ Լոս Անջելեսի միջև տնտեսական համագործակցության եւ մշակութային փոխանակման հնարավորությունները։ Այս մասին Գարսեթին հայտնել է ԱՄՆ հայդատի հանձնախմբի արևմտյան թևի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Քաղաքապետն ու Հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչները քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր, ինչպես նաև մեծ հայկական համայնքի կապերը Լոս Անջելեսի իշխանությունների հետ։ Լինելով Լոս Անջելեսի խորհրդի անդամ, Գարսեթին 2005-ի աշնանն այցելել էր Հայաստան։ Thank you Բաղդադի Ալ-Մանսուր թատրոնում տեղի ունեցել Արամ Խաչատրյանի անվան պետական լարային քարյակի համերգը, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-ամյակին եւ հայ-իրաքյան դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյակին։ Համերգին ներկային Իրաքի պետական, քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ, Բաղդադում հավատարմագրված դեսպաններ, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հոգեվոր առաջնորդներ եւ իրաքահայ համայնքի անդամներ։ Ներկաներին ուղղված իր շնորհավորական խոսքում Իրաքում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Կարեն Գրիգորյանը ներկայացնելով հայ-իրաքյան 25-ամյա դիվանագիտական հարաբերությունները նշել է, որ այն ընդգրկում է քաղաքական, առևտրատնտեսական, հումանիտար ու սոցիալական համագործակցության բոլոր ոլորտները։ բոլոր Համերգն իր տեսակի մեջ եզակի էր Բաղդադի մշակութային կյանքում, քանի որ վերջին 14 տարիների ընթացքում նման միջոցառումներ եւ այլ երկրների ժամանած արտիստների համերգներ տեղի չեն ունեցել։ Հովանես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին նվիրված ֆիլատելիստական ցուցահանդեսին ներկայացված էին ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում եւ այլ երկրներում ապրող ֆիլատելիստների հավաքածուններ։ Ցուցահանդեսի շրջանակում Երևանի պատմության թանգարանում մարվել եւ շրջանառության մեջ է դրվել 5 նամականիշով գեղաթերթիկ։ Դրանք վերաբերում են աշխարհահռչակ հայեր Հովանես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակը թեմային։ Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով Հովանես Այվազովսկու հանճարը պատկանում է համայն մարդկությանը եւ պատահական չէ, որ բազմաթիվ պետություններ իրենց դրոշմանիշերում անդրադառնում են մեծագույն վարպետին։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը մտադիր է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Ադրբեջանի դեմ բողոք ներկայացնել։ Ինչքան լավն են իմ Մոսկվայի, Լոնդոնի, Թելավիվի, Կիևի ադրբեջանցի ընկերները, այնքան տհաճ է այդ պետությունը։ Մենք մոտավորապես 1-1.5 ամսից կհիշենք նրանց մասին, երբ իմ բողոքը հասնի Ստրասբուրգ, նշել է բլոգերը։ Լապշինը նաև ասել է, մեջբերում եմ վրթովվելով նրանից, որ Ռուսաստանն իմ Բաքվում գտնվելու ժամանակ պաշտպանում էր իր իրավունքները, Ադրբեջանի իշխանություններն իրենց ադրբեջանալեզու լրատվամիջոցներով սկսել էին ցեղ նետել Ռուսաստանի ղեկավարության վրա։ Սկզբում վիրավորում էին արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Մարիա Զախարովային։ Հետո հասել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, նրան բառացի Ռուսաստանի հայկական արտաքին գործերի նախարար անվանելով մեջբերման ավարտը։ Պորտուգալիան հրապարակել է Եվրատեսիլ 2018 երաժշտական մրցույթի մասնակից 42 երկրների ցանկը։ Միջոցառման կարգախոսը կլինի բոլորը դեպի տախտակամած արտահայտությունը։ Եվրատեսիլի կիսաեզրափակիչը տեղի կունենա Լիսաբոնում մայիսի 8-ին եւ 10-ին, եզրափակիչը մայիսի 12-ին։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի Բելարուսի ազգային ընտրանին ժամանել է Երևան։ Բելարուսի հավաքականի գլխավոր մարզիչը Հայաստանի դեմ ընկերական խաղի համար թիմը հրավիրել 23 ֆուտբոլիստների։ Հայաստան-Բելարուս ընկերական հանդիպումը կկայանա նոյեմբերի 9-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում։ Խաղը կմեկնարկի ժամը 18-ին։ Շախմատիստ Լևոն Արոնյանը Եվրոպայի թիմային առաջնության արդյունքներով ոսկե մեդալ է նվաճել առաջին խաղատախտակի վրա ցույց տված լավագույն արդյունքի համար։ Գաբրիել Սարգսյանն էլ արժանացել է արծաթե մեդալի երրորդ խաղատախտակի վրա։ Հիշեցնենք Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը վերջին 9-րդ տուրում ոչ ոքի է խաղացել Սերբիայի թիմի հետ։ Վերջնական արդյունքում հայ շախմատիստները վաստակել են թիմային 10 միավոր եւ զբաղեցրել 12-րդ հորիզոնականը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև, վարկյան 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8 ցելսիա 11-ից 15 աստիճան։ Տակություն։